Salatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına, bütün Peygamber-i Anizam, Evliya-i Kiram, annemiz, babamız, mümin, müminatın ruhuna, rızalillahi teala. Fatiha. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlak-ı hamide beyanında. Ahlak beyanında yani. Aziz kardeşler, malum olan ki insan iki şeyden mürekkep. İnsan iki şeye karışmış birbirine iki şeydendir. Ruh ulvi nefis süflidir. Ruh âli nefis iyi değil, alçaktır. Üstlüğüdür. İyi anlayalım. Ahlak da ikidir. Ahlak da bunun için ikiye ayrıldı. Ruhun ahlakı daima aslı gibi kutsidir. Mukaddes demekler. Kutsidir, nuranidir, makbuldur. Nefsin ahlakı da zulmani, süslü, yerdüktür. ruhaniyet galip olanlarda ruhu zikriyle galip etmiş. Nefsi üzerine ahlakı hasene galip olur onda. Güzel ahlak galip olur. Yani makaryoslar demeler gitti ya yerine gelenler bunlarla Müslümanlar hangi taraf galip ise o taraf galibet çalıyor. Onun için gözünü açmak lazım. Bu vücut üstündeki ruhu ulviyileştirip güzel ahlak sahibi olmak lazım. Nefsaniyet galip olanlarda ahlakı kabiha galip olur. Nefse, nefse galip üzerine dediği yere götürüyor, onun ahlakı galip olur öteki iyi ahlaklara. Ahlak ağaçlarının mahiyeti, ahlak ağaçlarının mahiyeti, vücuttan zuhur eden amel meyvasıyla makbul ve merdudiyeti bilinir. Sen bilirsin, senden ne zuhuri kazan. Hırs kamal, buhul, adavat, kin, buğuz, riya, süma, kıkır. Demek ki ağaçtan bu meyveler geliyor, çok kötü. Sen kendini dağıtacaksın, bileceksin. Ahlaki menşei iki olduğundan ekseriyle muamele lazımdır. Bu iki şeyden ayrıldığından ekseriyetle muamele etmesi lazımdır. Biri ruha dice, biri nefse havftır. Nefsi hevaya havf ile mualece. Korkutmakla ilaç yapmak lazım nefsi. Cehennemin azabını gözüyün almak. Allah'ın gazabını gözüyün almak. İmansız ölürsen ben ne ilerim ya Rabbi ebede kara serpikler gibi cehennemde yanırım gibi böyle onu korkutacaksın diyor. Onu tehdit maası muhafaza ile ahlakı zemimeden çıkarsa nara layık olmaktan halas olur. Nefis nardan mahluk olmakla ee, şeytan ataştan oldu ya, nefis de ataşın dumanından oldu, şeytanın çok yakın arkadaşı. Yani akrabası, onu için çok fenalığa doğru götürür insanı. Akıbetten nara rücu etmekten kurtulursun eğerlime e, nefsini terbiye edersen. Ruha rica ile muamele ibadet ve saate ihtimam tam da bulunursa namaz kılıyor, abdest alıyor, oruç o tarafa kuvvet veriyor, onun askerlerine kuvvet veriyor. Asıl nurdan halk olmakla alemi envara rücu edip cennet-i aliyete, nimete vasıl ve lahik oluyor cennet-i alaya giriyor. Mühim de bunu iyi dinleyelim. Teşte koyduğumda iyi oldu. Çok lazım dinlemek. Allahu, Allahu Azimüşşan Hazretleri ne kadar şeyleri nehiyle tahrim etmişse cümlesini yapsa rida ruha hicab olan umurun huzurdur. Ne kadar ne, şeyden nehyettiyse, doktor ne kadar diye tehriz verdiyse bir iktidar hastalığı çoğaldı. Tecrüt şimdi bakın. Senden iki hastalık var. Birisi şeker hastalığı. Biz üç gün üst üstüne şekerliği yiye, tacır düzeniye çıkıyor, umaya düşürüyor. Yani şeker gibi, bal gibi Allah'ın nebisi bal gibi görünür ama elin namusuna bakmak kuttan ne etmiş, haramdan ne etmiş, zinadan ne etmiş, kumardan men etmişler. Bunlar nefse bal gibi görünür ama ne etmiş, huzurdur. Bunların hepsi ruha hicab olur, perde olur. Ne kadar şeyleri emretmişse Allah, ne kadar şeyi <clears throat> şu hapı yiyeceksin, şunu yiyeceksin, bu işte doktor gibi yani münezzehtir. Ona dönecek yalnız iş. Emreti ise cümlesi ruha gıda. Ruhun gıdası. Kuvvetleştiriyorsun, içeriği kurtarıyorsun. İzaleyi nikaba sebep olan menfaatli emirdir. Perdeleri yırtıyor, Allah'a gösteriyor. Daha doğru. İbadetle güzel ahlak ziyadalanır. Kötü ahlak azalır. Kabahatla kötü ahlak ziyadalaşır güzel ahlak azalır. Bu yeter ama size yetmez. Keyfinize de yetmez. Şuraya dokuyun. Pakistan'ın ahlakı hasene diyanında, güzel ahlak diyanındadır. İmanı kamil, ahlak kamilledir. Bir kimsenin imanı kamil mi, ahlakı kamil olursa imanı kamildir. Zira iman nuru halk olunduğu haktır. Ah, Allah'tan kuvvet istedi. Ya Rabbi bana kuvvet ver dedi. İman ahlakı hasene nuriyle kuvvet verdi Allah. Güzel ahlakla kuvvet versin. İyi dinleyelim. Ahlakı zemine zulmetilere zayıf oldu. Allahu Allahu Azimüşşan'ın ahlakı ilahi, ilahiyesiyle tahalluk eden hakka yakin olur. Tahallaku ahlakın ahlakillah bi ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kerim. Burada yok ben okuyayım. Allah'ın ahlakıyla ahlaklamın Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanın. Peygamberimiz böyle emrediyor. Ehli iman olup sözü hasmadan muhafaza olur. Daha yüzde. Allah'ın ve Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanırsa, ahlakı temin eden de ibadet, taat, zikrullah hele. Zikrullah şifa kulüp bundan vermiştim bazı. Bununla insan ahlakını güzelleştirir. Ahlak güzelleştin mi de, şuraya bak, sözü hatmeden mahkum umut olur. Ölürken imansız ölmeden kurtulur. Yani dünyadan müjde bu hepimize. Adem Aleyhisselam'da tecellül galibidir. Gayet ilgin bulunurdu, tevazu olur. İdris Aleyhisselam'da tesbih çoğudur. Subhanallah, Subhanallah. Nuh Aleyhisselam'da tahammül çoğudur. Nuh Aleyhisselam yapılan ezanlara çok tahammül etti. İbrahim Aleyhisselam'da sehavet galibidir milyonlardan adam çevirir, malları keser, birbirleri <laughs> boğazlar. İsmail Aleyhisselam da teslimiyet hali gibi. Yakup Aleyhisselam'da da düka, ağlamak hali gibi. Aleyhisselam da sabır hali gibi. Musa Aleyhisselam'da şecaat, Firavun'un karşısına çıkmak hali Harun Aleyhisselam da hilim, yumuşaklık hali gibi. Aleyhisselam da şükür hali İsa Aleyhisselam'da kanaat talibidir. Fahri kainat efdalü tahiyyat Efendimiz Hazretlerinde ise yeni ahlakı hasana hakat bulunmuş. Bütün bu peygamberlerin ahlakı peygamberimizde vardı. Hepsi bunda hatm olunmuş. Size şunu iyice e, söyleyeyim. Açılalım bir aşkla. Enne Muhammeden abdühü ve rasulüdür. Kelimesiyle, kelamlarıyla, ahir nefeste o kelamlarıyla can vermeyi cümlemize Allah nasip etsin. Ahlakı hasenenin menşei ikidir. Anası babası ikidir güzel ahlakın. Bunu iyi dinleyeceksiniz ve tek günde varıp inleyeceksin. Bu ikiye sahip olacaksın. Ama niye demek? Biri hilim gayet yumuşaklık tarafına gideceksin. Gazap gelmiş. La havle ve la kuvvete getireceksin onu. Hilim tarafına. Kahrolası olası ya yerine yavrum. Allah rızası böyle yapmayalım. Bunu, bunu yap yeter. Yani ahlaka hamidenin tevhidin kısmı bu. Biri hilim, biri de tevazudur. Biri de tevazu. Herkesten daha aşağı hesap ediyorum kendimi. Herkesten aşağı. Bu ikisine sahip olacaksın. Biri hilim, biri tevazu. Tevazu oldun mu? Ne kimsiyetçi bilin, ne hasetli bilin, ne hırs yapabilin. Evet, senin ahlakın burayla düzelir. Bir, bu iki ahlak bir muat gibi. Yani ana baba gibi bu iki ahlak. Sair ahlakların tecellidine sebeptir. Sair ahlak bundan doğar. Bu ikisinden. Biri helif biri telal. Aman kardeşim, ahlakın iyi olmazsa isterse bu dünyayı dolduracak kadar ibadet et, anlın gelinecek kadar namaz kıl, kabul etmiyor Allah-u Teala. Ahlakın güzel olmazsa Peygamberimizden soruyor, ümmetinin en iyi tanrısı Halim olan, ümmetinin en büyük ehbalı olan kim? Halim, Selim, e, ailesiyle, eviyle hoş geçinen biridir Peygamberimiz. Yani ahlakı güzel olan onlarla hoş geçinir. Bu iki ahlaka mansıp olanlar, bu iki ahlaka kendine mahsup olanlar, sahi güzel aklara da nail olurlar. Öteki ahlaklar bu ikisinden doğar meydana gelir. Oldu mu arkadaşlar? Bir de tatlısanız ahlakını zemine. Bir de kötü ahlakın şeylerini söyleyin. Cenab-ı Allah kısır zulmetine halk eylediği vakit haktan o da kuvvet istedi. Haklı o da kuvvet istedi. Üstelik de kötü huylarını halk edip küfre kuvvet verdi. İyi bir sözü oldu desen La yüselu amma yefal. Allah'ın kudretinden sual etme. Yalnız büyükler çizer bunu. Fatih Sultan Mehmet neden şerefli oldu? Kafirleri zillere serip İstanbul'u fethettiği için ta Peygamberimiz o zamanında Fatih Sultan'ı bahsetti. Hangi sultan, hangi padişah yıldırım, efendim yıldırım bayizlik Yavuz Sultan Selim. Ya bunlar gibi şeyler niye için şereflendi? Düşmanlarını yıktıklar için. Düşmanı ve halk eden Allah. Gavurları üstüse bütününü mahvettirir bir melaike. Kasıp onu eptal etmenin sivriyle çarpıştırıyor. İçinizdeki güzel ahlakın karşısına kötü ahlak da koydu Allah. Nefis de koydu. Çarpışacağız da onu yıktığımız zaman şerefli cennet-i alanın padişahı olacağız. Anlayabildiniz mi? Hikmeti bu. Ne diyor dolar? Aklınıza gelmesin. Kötü ahlakların yettiği nefis ve anasır ataşla hevadır. Ataşta mazarrat, hırs, gazap, şehvet gibi haset gibi sıfatların menşeyi hevada, nefsile, hileyle, meyil, bukul gibi ahlakların yettiği iki ahlakı gelinmedendir bunlarda. Bayakı Güzel ahlaklar iki şeydenidir. Biri hilimdenidir, biri de tevazudanıdır. Bunlar da iki şeyden. Neyden efendim? Biri hubbu dünyadır ki, her şeyin başıdır. Hubbu dünya, dünyaya muhabbet etmek. İçin muhabbet etmek. En karda, gönül yarda olursa bir şey olmaz. Lakin elinde işte kalbin orada bağlı. Kadrin kadri düşünmüyor kitap benim gördüm, işittim filan içinde böyle oyunlar yiyor dünya muha. Hıfzı dünya ve kulli hatiyetin yeni günahın başı dünyaya muhabbetten. O Tahir hocamız dedi ki dünyaya nihayet verdim ben. Lakin çalışırım. Ne kazanırsam bundan sonra Allah'ımındır o. Haç yolunda, ibadet yolunda, camide, cemaatta bütün hayır yola girer. Size de böyle oldu. Yani dünyayı sonuna verdim. Şunu ilave et de efendim şurada istemeyen işte şunun üstüne bir gözler çıkar. Babamı çok sağlam yapıldı. Her gelen de şurada merdivanlar gözleri var. Nihayet dedi. Onlara nihayet dedi. Olursa hacca girer. Olursa camiye Olursa fakirlerin elinden kurtarır. Bu dünyaya bir nihayet vereceksin. Öyle muhabbet, muhabbet, muhabbet. Hakkı dünya ve sikulla ahlakların e, efendim ahlakların mesleği iki ahlakı zemin edendir. Bu iki ana baba da bu. Biri hutbu dünyadır ki her hatiyenin başıdır. Birinci günah dünya muhabbetinden çıkıyor. İkincisi şehvettir ki hep ahlakı zeminenin sebebi vücubudur. Birisi şehvet, birisi dünyaya muhabbet. Yerleyelim diye bunu şu söylüyorum tekrar tekrar. Sair ahlakı cemiyeler bu ahlaktan teyellüt edip şubeleniyor. Bundan şubeleniyor. Bu iki ahlaktan. Birisi dünyaya muhabbetten, biri şehvetten çoğalıyor. Şehveti orucuyla yıkacağız. Dünya muhabbetini ölüm tefekkürüyle yıkacağız. Bak iletlerini de tarif edeyim. Yani Efendimiz'in verdiği ne niye her dersin önünde ölüm tefekkürü var? O en mühim de onu olsun sajcisizden. Rabıtadan evlere onu veriyor ki sar'a yâri dilden ta tecelli edaat padişah konmaz seraya hana mamur olmadan o haneyi ancak ilmi tefekkürü yapıyordu. Şu ikincisi de şehvet ya yani her ahlakı zeminenin sebebi vücubudur şehvet de haram olsa bile yiyor, elin namusu olsa bakıyor filan ediyor. Bunları da oruçla, ayrıkla az yemek, az söylemek, az yemek veriyor. Oruç tutmasan bile bunun da bunun boynunu kırarsın. Tecrübe edilmiş şeyler. Daha devam ediyorum. Sa sair ahlakı cemimeler, kötü ahlaklar. Bu iki ahlaktan tevellü rüf şubeleri zira hubbu dünya, dünya muhabbeti, illeti bahise şehveti, i illeti failiye biri anası, birisi babası gibi makamında olup hussu dünya şehvete sebep olup şehvet de intikam almak isterse azap diller bir sıfatı dolar. Yani nitekim ben ahit alacağım diyen adam bile tabancayı takınır, mamayı takınır, <clears throat> azaba gelmiştir. Azap diller bir sıfatı. Bazı şeyler bir sıfatı. Hasbunallah ve ni'mel vekil la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hele hilim tarafını tutayım, tevazu tarafını tutayım. Böyle yaşayacaksın bunu. Yoksa gazap yerler bir sıfa doğurmuş o ikisi bir araya gelirse. Ziyadeye taalluk ederse, bir şeyin ziyade olmasına taalluk ederse dünyanın hırs yerler bir sıfatı daha doğarmış. Yani hırs dünyaya daha hayırlı. Ama elkarda, gönül yerde olursa diyorlar. Düşün olup, insan ile, kalbim olup, vicdan ile olursa Allah'a bir şey olmazmış. Zahiri bir hak, batını bir hak olursa bir şey olmazmış. El karda, gönül yarda, Allah'ta, Kutlu Cihan'da, Muhammed Mustafa'da olursa bir şey olmazmış. Ama şehvetin için yaparsan, dünya için yaparsan ondan hırs doğarmış teferruan, tefevvuka taalluk ederse, yükselmeye, o ikisi bir araya gelir de hussu dünya ile şehre yükselmeye taalluk ederse, sibir denilen bir sıfatı daha var. İşte zerre kadar sibir olan cehenneme girmeyince cennete giremez. Bunu kürsüye konuşamam ben ancak size konuşulur. Konuşulur. Onlara da konuşulur yarar ama böyle izleyemem, gözleyemem. Ondan sohbet neden daha da asıl Sen onu hitap ettin. İzale-i nimete taalluk ederse, bir adamın nimetinin elinden çıkmasını isterse, haset birler bir sıfatı daha doğar. Dün hasetten konuştum. İyyâkümden haset. İnnen hasede te'külül hasenat. Kime te'külün narul hasat. Aman haset yapmayın. Haset yapmayın. Onu Allah verdiği günü hem küfre götürür sen bilememişsin ya Rabbi ona vermeyeceğim ve bunu bana vereceğim demek olur. Yani layık değil Allah'ın layık gördüğünü sen layık görmediğin için gökte küfür getirir, kafirlik getirir birisi de bu. Tabi bunu konuşamayacağım şimdi tabi. Onun için aman hasedi İyyâtum el haset, innel haset tersul hasenet, kime tersulün narul katat. Acele okuyacağım ki hem öteysen hem suyumuzu susun diye hasetlikten kaçının. Hasetlik hasenatı yir, tükevir. Sevabınız hiç kalmaz. Orucumuz, namazımız, ibadetimizi koymaz. Hasetlik. Çünkü şeytanı şeytan eden hasetlik oldu. Onun için aman hasetliği terk edin, sevabınızı yer. Peygamberimiz misal veriyor. Nasıl odunu ateş yer de tükedir gider. Kül ile, kümür ile. Bundan sonra kazma sapı olur mu o? keser sapı olur mu? Kürek sapı olur mu? Çapa sapı olur mu? Hiç şeye yarar mı bir cebir gün? Cebirle bile olmaz. Cebirle değil, tabanın da ilerisine e, gittiği şey yapıyorlar. Cebirle bile olamaz. Çünkü kömür olmuş. Amelin cebirliğe de yaramaz. Hasebi kesilelim kardeşim. Bu da velhasılı bu iki sınıf sıfattan selamet hep ahlakı zemineden selamet bulmuş olur. Bu iki kötü ahlakı kutbu dünya ile şehveti terk ettiğiniz bütün ahlaklardan kurtulmuş olur. Nefis toprağından ruh madenini kurtaran kıymatlardır. Şurada bir bahis daha var, onu da okuyun. Hiç tam çıksın. Faslı Rabi insanın aksanı ziyanındadır. İnsan kısım kısımdır. Şuradan tut Ahmet'ten şu bize gelene kadar ayrı ayrı adamız. Dur bakalım hangisinden? insan dört kısımdır. İnsanı hayvanı, hayvan olan insanlar. İnsanı şeytanı, yüzünden insan görünüyor iki şeytan. Şeytandan daha beter diyorlar. İtlal ediyor, ahremeye götürüyor, içkiyenliğe alıştırıyor. Şeytanıdır. İnsanı ruhanidir, melek gibi insan. İnsanı Rahman'ıdır. Dışından insan görünür ama içi dop dolu Allah ahlakı var. Rahman'ı. Bunları takdim edecek. İnsanı hayvani diye bilmiyor. Saatimiz. Yasak dönüyor baya. Bir saatten bir saat evvel arkadaşlara çok üzüldüm kitap okudum. Allah sahi etmesin. O saat sonra şimdi bu saat kuruyor insan hayvanı efendim surası insan görülüyor ama hay, a, ahlakı hayvan olan adam var. Şehveti galib ise hayvan. Gazabı galib ise hayvan. Hırsı galib ise hayvan. Tamam gibi bir, yani hiç doymamak hali var. Bu tamah gibi ahlakı zemine ile sıfatlanan bu surata insan görünür ama Ulaike kel enhamu velhum atal, ulaike humul gafilun, hayvandan daha ziyade dalalet. Hayvanı bir yardan aşağı itersen düşme istemez. Kuyuya düşmek istemez. Ama bu kendi elini kolunu bağlar cehenneme düşer. Doğru söyleyin. Bu hayvandan daha kötü değil mi? Evet. lisanı şeytanı. Bir de şunun içinde sehmimiz var. Hayvana benzer ahlakımız var daha. Hiç kimse inkar edemez onu. Şeytanı olan e, e insan nasıl efendim? Sureti insan ama ahlakı, ahlakı şeytan olan yeki, yeki insanı aldatmaz doğru yoldan çıkarma, şeytan gibi onu evli yola alıştırma. Hile, işlerine daime hile katar. İnsanları da hileyle. Hileyle, hutayla genç yavruları yoldan çıkarır, anarşik edecek kadar hileyle. Daha haset. Haset şeytanın sıfatıydı. Hasetlik Bildiğimiz şeylerime dövün, yetiştiremem diye korkuyorum. Siz de gülürsünüz ama bazımızda duymadı. Şeytan aleyhillâne bir gün Firavun'un kapısını tak tak vurdu. Hüsün dedi. Allah'ım din kapının ardında, tahtanın ardındakını hani bilmem dedi. Ve kafir dedi. Gel şeytan geldi dedi, geldi. Bak bana ağır söylerim dedi bir tilki dokursan ben imanlı olurum. Sen ama melhun metruk. Yahu seni vahsediyormuştur, ziyaretine geldim. Sen hiç iyilik bilmem mi, filan mı ne dedi. Ne kadar çalışsan dedi. Ben saplanmışsın, benim dal kavuklarım bana Allah olmadığımı biliyorum yalnız dedi. Ene Rabbukumul A'la dedirttiler. Yani sen Allah'ın dedi. Ne diyemedim bu insanlar böyle e, kabaranlar, fışkıranlar etrafının dar kavuğuyla öyle kendini ortaya atıyor. Yoksa kendini o adam olmadığını kendi de biliyor ama şişiriyorlar anamıza. E, hala kafir dedi. İkimizden daha dedi. Dünyada şerli bir kimse var mı dedi. Sen onu de bana. İkimizden şerli ben bir kadın biliyorum. Cadı kadın insanın kızını, gelinini, delikanlısını ne yoldan çıkarıyor, zinayı neyi ettiri ettiri cehenneme çok yardım oldu benim yanıma yoldaş ederek. Bu hafif iyiliği bildiği geldim. Hanım vacip edemiyor. Ne demiş? Görünürdü eskiden sultan. Yani peygamberimizden evvel görünürdü. Lakin suratı değersiz şeytan olduğunu bilmeyerek yanına oturur. Nur suratında ne de oturur için olmaz, korkma. Yalnız lezzet alsınlar, binadan ne olursa. İnsan toplanıp Ne diyeyim inkar Ya, o kadına dedim ki sen bana çok iyilik ettin. Çok insanı ben bozamadım, sen bozdun. Sen bir benden iyilik istersen sana bir iyilik edeyim, ne istersen dedi. Ben hiçbir iyilik istemem. Şu komşunun ineği bir özgür, günde bana yetecek kadar süt de veriyor, sadaka veriyor. Onu yiyip doyuyorum ama yine öldürmene süt veriyormuş, musun? Neyi öldüreyim? Göğsüm, inem dedim ciğerlerim sökülüyor, ağzıma geliyor dedi. Onun için dedi, rica ederim bu ineğe öldür. Gel onu öldürmeyeyim de dedim diyor, benim vicdanım razı olmadı diyor şeytan. Onun gibi sana bir inek vereyim. Yani bir inek vereyim de yok öyle öldürürsen ben Peygamber'e ne edildi. Gel onun gibi iki üç inek vereyim öyle sağım, o sana indersin ondan sonra sen de büyüsün büyüsen. Ben onlarla çirkin gelmez. İnekleri zıvarır, ayakları suya gelir. Bunlar da öldürürsen eğer yine başında onlar uuu diye ağlarkana benim sevincim o dedi. Bu kadın içimizden de şey. Yani ben bunu biliyorum dünyada görsene. Hasetlik böyle kötü arkadaş. Hasetlik Tarikat-ı Muhammediye kitabını alt üst ettim. Bütün ahlakın şifası var. Hasetliğin şifasını bulamadım. En son şunu yakaladım. Haset ettiğin adamın malına ise, ilmi neyse, ameli neyse, davarına ise, sığırına ise, e, yaptığı fabrikaya, eve, apartmana, onlara ise varacaksın diyor. Çünkü hasut selam da veremez. Tersine duvar oradan geçer diyor. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Allah dönemlisin ne demez diyor, diyemez diyor. Ama sen varacaksın. Neren istemiyor. Bu hasenle öldürmek istiyor. Onun kezzap diyor. Başına dökülecek. Varacaksın. Allah mübarek etsin. Hayırlı olsun. Allah daha ileride bu çok lazım olur. Şeylere icara verirsin. İnşallah arsanız büyük. Şuraya bir daha yapmayı Allah muhafaza etsin dedim. İstemeyerek diyor ama kezzap gibi yıkılıyormuş şeyin başına hasetliğin. İçeride mahvolup geliyormuş o. Hem de diyor zıttıyla amel edersen kurtulur. Haset böyle bela. Efendimiz Ömer buyur efendim <clears throat> Yeni oluyor dedi. Halife oluyor. Bütün ahlakı çıkıyor, hasetliği kalıyor içeride. Yeryüzüne kütüğüne ayağını dayanıyor illetten çıkmaz diyor. Bir istatistik var yani. En sonra geçen odur yani. O da çıktın mı yerinci kamil oluyor diyor. Yani vilayeti kübraya kavuşuyor. Hasetlik bulunduğu için vilayeti kübraya, vilayeti suğrada ne kalıyor diyor. Bak ya onun suğrada var. İnan, kız tarafın halifelerinden kovuldun mu çıkardın? benim halifesimden. Yani eğer öylesine hayır efendim sohbetimizde bulunduğu herkesin ağladığına tahammül edilmiş. İsmail Efendi çok yakın bilir, çok. Yani Kayseri'de biri vardı, çatlayacağı kendini çatlattı. O meslekten attılar. Yani hasetlik yüzünden. Yoksa ders veriyordu, istihara veriyordu. ne diyordu? Efendimiz dedi ki, Cumhuriyet gitmiş dedi bir dövülmüşlüğün gelen ihvanımız nefis battan, murakabadan bahsedince dayanamamız hasetliği kayada çıkmış dedi. Bu adamın şerrinden Allah'a sığındı. Böyle ettiler kardeşim. Hasetlik şeytanın ahlakı. Allah cümlemize bu ya. Yani inanamıyorum ben daha. Hasetliyim yok zannetmiyorum. Dün dedim belli olmaz dedim. Kafir olmuş, dün usulsene Şimdi geldi de haset karşına biri yaptı da oraya makineler vır vır o etkiye geldim de katlamaya gelmiyor da. Allah ona öyle veriyor. Bir öyle çok diye biliyorsan haset dönüyor. ben haset değerli. Hiç inanmam senin birine hasetin. Senin göğündeki tarlayı biri alsın da yani köyün üzerine yani alacağını o onun hakkıymış. Allah mübarek etsin diyemez de. Ah Allah'ın nazarına o kafirler çıkaracağı bir yere alıp da tarla tarlaya karışıyor. Bir hassaslık var sende işte. Ne yalan söylüyorum. Şu malufatla düş. Kasla bir daha kaç sefer bir efendi götürüp ihvanımızın birine aldı. Yani bilir bu. Karşısına ona bir malı faturası açmaz aklına yat bunu dedim. Ne yedin? Şimdi bu adamı delirsin. Delirdi arkadaş. Patladı. Halifeydi kendisi. Patladı böyle. Yani biz algıda yansıyız Allah'ın gazetine. Neden lan?